նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ասկերանի շրջանը նոր վարչակազմի ղեկավար ունի։ Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունները ներքաղաքական իրավիճակը քննարկել են Մայրբուհում։ Բնական աղետը մեծ վնաս է հասցրել նաև Հադրութի շրջանի բնակելի շինություններին ցանկատարածքներին։ Կարկուտից տուժած տանիքների վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են։ Մարտունու շրջանում ընթացքի մեջ է հացահատիկայի մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Շահումյանի շրջանի համայնքների դպրոցականները այս տարի եւս իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն տարբեր ճամփարներում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր ժամը 11:20-ի սահմանում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավարևելյան ուղությամբ սահմանային դիտարկում իրականացնելու ժամանակ հակառակորդի կողմից խոցվել է պաշտպանության բանակի անօթաչու թռչող սարք։ Չնայած հանգամանքին, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է նման քայլերով խոչընդոտել հայկական անօթաչու թռչող սարքերի պաշտպանական կարևոր նշանակության թռիչքները, այդուհանդերձ Արցախի զինված ուժերի հրամանատարությունը վճռական է այսուհետ եւս շարունակելու օթային դիտարկման բնականոն գործընթացը եւ միաժամանակ, ինչպես առ այսօր այսօր, այնպես էլ այսուհետ պատասխան պատժիչ գործողություններով զսպել հակարակորթի ակտիվությունը օթում եւ ցամաքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հաստատել է կառավարության որոշում, համաձայն որի Սերգեյ Գրիգորյանը ազատվել է Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Նախագահ Սահակյանը հաստատել է կառավարության մեկ այլ որոշում, համաձայն որի Գեգամ Բեգլարյանը նշանակվել է Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Նույն օրը Բակոս Սահակյանը այցելել է Ասկերյան քաղաք եւ շրջվարչակազմի աշխատակիցներին ներկայացրել Գեղամբեկ Լարյանին նրա մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Սերգեյ Գրիգորյանին նրա գործնեության համար։ Ուզում եմ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել Սերգեյ Լևոնովիչին այս երկար տարիների ընթացքում նրա կողմից մատուցած ծառայությունների համար։ Մենք այս տարիների ընթացքում դες այդ միասին իրականացրել ենք շրջանում բազմաթիվ ծրագրեր եւ այդ ծրագրերը ուղղված են եղել շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, ասել է թե շրջանի գնացմանը եւ հզորացմանը եւ այդ իրականացված ծրագրերի հիմնական մասը հաջողությամբ են պսակվել, ով իր կարողությունների, իր ունակությունների շրջանակներում ամեն կերպ նպաստել է, որպեսզի այդ ծրագրերը հաջողությամբ իրականացվեն։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի Պետական համասարանի նախաձեռնությամբ երեք ազգային ժողովի խմբակցությունների անդամները հանրապետության ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ հանդիպում քննարկում են անցկացրել Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Քննարկման ժամանակ падգամավորները եւ դասախոսները արտահայտել են իրենց տեսակետները իրավիճակի կայունացման եւ երկրի անվտանգության խնդիրների շուրջ հանդես եկել առաջարկներով կատարել մտքերի փոխանակում։ Համասարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը բարձրացրել է երկրում տարբեր ոլորտներում արկա խնդիրները միաժամանակ պահանջելով դրանց արդարացի լուծումները։ Երեք քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը խորհրդակցություն է հրավիրել քննարկել հունիսի 17-ին տեղացած կարկուտից եւ ուժեղ քամուց Ստեփանակերտում վնասված տանիքների վերանորոգման մի շարք հարցեր։ Քաղաքաշինության նախարարը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացրել է բնական աղետի հետևանքները, կարճամկետում լուծելու խնդիրները եւ տվել համապատասխան հանրարարականներ։ Նշենք, որ խորհրդակցության ավարտից հետո կապալառու կազմակերպությունների պատասխանատուները սկսել են տանիքների վերանորոգման եւ վերափոխման աշխատանքները։ Մարտունու շրջանում ընթացքի մեջ է հացահատիկայի մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Շրջանում գրանցված է բերքահավաքի ենթակա 15550.9 հեկտար տարածք։ Հունիսի 18-ի արդյունքներով հանձվել է 2340.7 հեկտար։ Ստացվել 44132 համախառը բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 18.9 ցենտներ։ Վերջին օրերին տեղացած առատ Անդրեևը սակայն ցույց չի տալիս բերքահավաքը կազմակերպել առավել արագ տեմպերով, բայց ցույց հայտնվեց, որ դա երկար չի տևի։ Ցավոք այն լուրջ վնաս է հասցնում հանցման ենթակա դաշտերին։ Յուրաքանչյուր տարի հողօգտագործողների համար լուրջ խնդիր է դառնում հրդեհը, ուստի ամեն ինչ արվում է հրդեհների դեպքերը բացառելու համար։ Գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ռոբերտ Վանյանը նշեց, որ սանքցերից սպասվում է բարձր վերք, որը կաթրացնի հողօգտագործողների հույս Առայժմ արդյունքներից կողին։ Շրջանի 98 կոմբայներից 81-ը սակի վիճակում է եւ տեխնիկայի խնդիր ըստ պատասխանատուի բերքահավաքի ընթացքում չի զգացի։ Նշենք նաեւ, որ կարգդահարության հետևանքով 100% վնաս են կրել 71.3 հեկտար ծորենի եւ 94 հեկտար գարուցանքներ, որտեղ հունդ չի իրականացվելու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի ֆինանսների նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգի մշակված նախագիծը, որում ամփոփվել են 2010-17 թվականների ոլորտում իրականացված բարեփոխումները, արկա խնդիրները եւ դրանց հիման վրա նախանշվել առաջկա տարիների անելիքները։ Այն մշակվել է առաջկա տարիներին հարկային ոլորտում համակարգված եւ իրատեսական բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով։ Մասնավորապես հայեցակարգով նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ 4 հիմնական ուղղություններով։ Գործար Համալսարար միջավայրի բարելավման ուղղված օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում, հսկողական աշխատանքների եւ մեխանիզմների կատարելագործում, հարկ վճարող հարկային մարմին փոխհարաբերման դաշտի բարելավում եւ հարկային մարմնի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կատարելագործում։ ԱՄՆ-ում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը օրերս աշխատանքային այցով գտնվում էր Արգենտինայում։ Այցի շրջանակներում նա Բուենոս Այրեսում մասնակցել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության տեղի մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը նվիրված Արցախին։ Իր ելույթում Ռոբերտ Ավետիսյանը ներկայացրել է Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության պատմական եւ իրավական ասպեկտները, անդրադարձ կատարել կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին, ինչպես նաեւ Արցախում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ֆրանսիայի մարտի քաղաքում մեկնարկել է միջոցառումները Ֆրանսիայի մարտցեղի օրեր փառատոնի շրջանակներում։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված են Արցախի նվիրված լուսանկարների եւ գծանկարների ցուցահանդեսներ, ինչպես նաեւ Արցախի մասին պատմող վավերագրական եւ անիմացիոն ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Ընթացիկ տարվա աշնանը ԱՄՆ-ից Արցախ կժամանան 40 հայազգի բժիշկներ Ստեփանակերտում անվճար բուժծառայություն մատուցելու նպատակով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաղորդագրության համաձայն բժիշկները իրենց հետ կբերեն աշխատանքի համար անհրաժեշտ դեղերի պաշար եւ բժշկական սարքավորումներ։ Արցախի պետական համասարանում երեք սկսվել եւ այսօր շարունակվել են Արցախի բուհերի պետական հավատարմագրման գործընթացի հետ կապված հանդիպում քննարկումները։ Այսօրվա հանդիպումը տեղի է ունեցել Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի հարցերի նախարարի Արցախում գործող բուհերի ռեկտորների, դասախոսների եւ Հայաստանի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրենի մասնակցությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի բուհերը պետհավատարմագրմանը նախապատրաստվելու համար ունեն 1.5 տարի ժամանակ։ Դա այնքան էլ շատ չէ, հաշվի առնելով այն ընթացակարգերը, որոնք պետք է անցնի բուհը իր գործնեությունը, այդ թվում նաև կրթական ծրագիրը հավատարմագրման պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։ Իսկ ինչ է հավատարմագրումն ընդհանրապես եւ ինչու է այն անհրաժեշտ մասնագիտական ուսումնական հաստատությանը։ Մեծ զրույցում հարցը բարձաբանեց Հայաստանի մասնագիտական կրթության ворակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը։ Հավատարմագրման գործընթացը ներկայացնում է Սիվան։ Բուհը վերցնում է ամբողջ պատասխանատվությունը նրա համար, ինչ որ խոստացել է ուսանողին, ծնողին եւ խոստացել է աստորեն գործատուին, որ ուսանողը կսովորի հետեւյալ մասնագիտությունը եւ կդառնա մասնագետ։ Հիմա հավատարմագրման գործողությունը պետք է նայի թե ինչպես է կազմակերպվել այդ գործը։ Արդյոք իրոք այն արդյունքները, որոնք ակնկալում է ուսանողը կամ գործատուն, իրոք տրվում են բուհում։ Եթե համապատասխան չի այդ խոստացածը եւ արվածը, ուրեմն բուհը կամ չի ստանում հավատարմ ավատարմագրում կամ ստանում է ավատարմագրում, բայց մշակվում է բարելավման պլան, որով ինքը պետք է փոփոխի իր բացերը լրացնի։ Պատասխանատվությունը կայանում է նրանում, որ բուհն ինքն է սահմանելու իր նպատակները եւ ինքնուրույն է ընտրելու այդ նպատակին տանող ճանապարհն ու ռազմավարությունը, թե որքանով այն կհաջողի ցույց է տալու հաջորդ հավատարմագրման ժամանակ անցնելիք հետազոտությունը, որովհետեւ բուհերը հավատարմագրվելու են ժամանակավորապես։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը կարևորեց կրթության իրական իրականացման գործում բուհերի պատասխանատվության բարձրացման հանգամանքը։ Հավատարմագրման գործընթացը սկսելով դնում ենք բոհերի պատասխանատվության խնդիրը, որտեղ դիմորդները իրենց ընտրությունը կատարում են հիմնվելով ձեր առաջարկությունների վրա, բայց ինչքանով է համապատասխանում այդ վերջնարդյունքը առաջարկություններին, սա է խնդիրը եւ պիտի այո, մենք համապատասխանեցնենք եւ բուհը ստանձնի այն պատասխանատվությունը, որը ի վիճակի է իրագործել եւ որը համապատասխանում է մեր երկրի պահանջների, մեր երկրի շահերին։ Հանդիպման ժամանակ Արցախում գործող բուհ բուհերի ռեկտորներն ու դասախոսները հնչեցրին տարբեր հարցեր, որոնք վերաբերում էին Արցախյան կրթական համակարգի յուրահատկություններին, սկսած բուհը որպես աշխատատեղ դիտարկելուց մինչև պետական կրթական չափանիշների բացակայությունը։ Ռուբեն Թոփչյանի գնահատմամբ կրթության չափանիշը աշխատաշուկայում պահանջված շրջանավարտների թողարկումն է, ոչ թե պարզապես գիտելիքներ տալ, այլ պատրաստել մասնագետներ, որոնք կկարողանան գտնել իրենց տեղն աշխատաշուկայում, այսինքն կենտրոնանալ կրթության վերջնաարդյունքի վրա, որը պահանջված մասնագետն է, ասաց Ռուբեն Թոփչյանը։ Եթե մի բառով ասեմ, հավատարմագրումը դա հասունության վկայական է բուհի։ Այսինքն ինքը հասուն է իր որոշումները ճիշտ կայացնելու համար։ Դրա համար վերցրել եք, լավ եք արել։ Հիմնավորեք, որ դա ձեզ համապատասխան է։ Դուք կարողանում եք դա անել, ձեր դասախոսական ներուժը այդպիսինն է, դուք կարողանում եք այդ վերջնարդյունքներին հասնել։ Ռուբեն Թոփչյանի խոսքով հավատարմագրումը կլուծի նաև Արցախյան բուհերի ավարտական դիպլոմների ճանաչելիության խնդիրը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում, որովհետև այն իրենից ներկայացնում է միջազգային կրթական որոշակի չափանիշներին համապատասխան կրթության հավաստում։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շահումյանի շրջանի համայնքների դպրոցականները այս տարի եւս իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն տարբեր ճամփարներում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի միջոցով կազմակերպում է աշակերտների մեկնում Հայաստանի Հանրապետության Հանքավան առողջավայրի հասմիկ եւ լուսաբաց եւ Ծաղկաձոր քաղաքի աղբյուր մանկական ճամբարներ։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց շրջվարչակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, հանքավան կմեկնեն 19 երեխա եւ 1 ջոկատավար, իսկ Ծաղկաձոր 20 երեխա եւ 1 ջոկատավար։ Ճամբարներ մեկնող երեխաների վերջնական ցանկը կազմված է։ Նրանք կմեկնեն հունիսի 19-ին։ Ընդգրկված են դպրոցականներ շրջանի բոլոր համայնքներից ըստ երեխաների ցանկության, տեղեկացրեց Խորեն Վարդանյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի, կրթության բաժինն այս պահին դպրոցականների այլ ճամբարների մասնակցության որևէ առաջարկություն չի ստացել։ Չի բացառվում սակայն, որ առաջիկայում դրանք կլինեն։ Երեխաները ճամբարներին մասնակցելու հետաքրքրություն եւ ցանկություն ունեն։ Նախորդ տարիներին ճամբար մեկնած երեխաները հիմնականում նորից ցանկանում են լինել ճամբարում, նշեց մեր զրուցակիցը։ Տեղեկացնենք, որ Խարվաճարի Վիքի ակումբի ակտիվ խմբագիր դպրոցականները եւս հնարավորություն ունեն մասնակցելու Wikimedia Հայաստան կազմակերպության կողմից կազմակերպող ամենամյա Վիքի ճամբարներին, որոնք այս տարի կկազմակերպեն 3 տարիքային խմբերի համար ու կանցկացվեն Ձախկաձորում։ Վիքի ճամբարներին կարող են մասնակցել Վիքի տարբեր նախագծերում առավել ակտիվ խմբագրումներ կատարած մասնակիցները դուք լսում եք լուրեր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում որոշակի լարվածություն կա, բայց իրադրությունը վերահսկելի է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը։ Լրագրողներ եւ սոցիալական ցանցերում ակտիվություն ցաբերող բլոգերներ էին հրավիրվել այնտեղ։ Իրենց մասով կա որոշակի տեղաշարժ, բայց ոչ մեր դիրքերի կամ մեր տարածքների հաշվին, նշել է նա։ Ինչպես հայկական կողմը, այնպես էլ միջազգային գործընկերները հոգնել են ադրբեջանական լրատվամիջոցների ապատեղեկատվությունը հերքելուց։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը պատասխանելով Իսրայելցի նախարար Ցախի Խանեգբին վերաբերվող հակահայկական հայտարարությունների վերաբերյալ հարցին։ Այս փաստի վերաբերյալ մենք կապ ենք հաստատել իսրայելական կողմի հետ։ Ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացրել են, որ նման բան չի ասվել եւ չէր կարող։ Սա հաղորդագրություն է սահմանին 11000 հեկտար շարքից, նշել է Տիգրան Բալայանը նկատի ունենալով ադրբեջանական կողմի տարածած ապատեղեկատվությունը Նախիջևանի ուղությամբ նշված տարածքի գրավման մասին։ Ի պատասխան բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցության մասին հարցին աննշել է, որ չի կարող որևէ բան ավելացնել արդեն հրապարակված պաշտոնական հայտարարություններին։ Մեր առաջնահերթությունը Արցախի անվտանգությունը, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերն էլ պետք է նստեն բանակցային սեղանի շուրջ եւ պայմանավորվեն։ Այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դեվիդ Մակհալիստերը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության ղեկավարը, ով այցով գտնվում է Հայաստանում, նշել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել հրադադարի ռեժիմը եւ դադարեցնել ռազմատենչ հռետորությունը։ Մենք պետք է գտնենք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Ես սա ասել եմ եւ կրկին կրկնում եմ։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Ստատուս քվոն անընդունելի է երկու կողմերից տուժող բնակչության համար, ասել է Մակալիսթերը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն օրվա երկրորդ կեսին առանձին վայրերում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է թույլ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն։